շատ շնորհակալություն, որ մեր հրավերը ընդունել եք եւ մեզ ինձ հնարավորություն եք տալու ներկայացնելու մեր կատարած աշխատանքները, մեր անելիքները եւ նաեւ շնորհակալություն այն նաեւ համագործակցության համար, որ միջև այսօր իրականացվել է եւ դուք ձեր թանկագին ժամանակը միշտ տրամադրել եք Արցախի հանրապետության ամենակարևորագույն ոլորտներից մեկի՝ գյուղատնտեսության ոլորտի լուսաբանման, քննիների վերանման, նաև մեզ միշտ ուշադրության կենտրոնում պահելու համար եւ նաեւ մեզ միշտ զգոն մնալու համար։ Եվ ուսով եմ, որ այդպես է շարունակվելու է դեռ մի բան էլ ավել։ Երևի պայմանավորվենք սենց մի փոքր ես կանանդարց կատարեմ մեր կատարած աշխատանքների, այնուհետև երևի արդյունքատվյալի միջոցով փորձենք շարունակել մեր աշխատանքները։ Քանի որ տարվա սկզբից միշտ ստացվեց մեր մամուլի ասուլիսը, իհարկե դա ուներ որոշակի պատճառներ, պատճառներից մեկը եւ ամենագլխավորը նա էր, որ անպայման ուզում էինք մամուլի ասուլիսի ներկայանալ ոչ դատարկաձեռն այսինքն մի բան արած։ Իհարկե մենք նույնիսկ 2016 թիվը չեզրափակեցինք մամուլի ասուլիսի տեսքով, չնայած այդ բոլոր թվերը ամբողջ ինֆորմացիան դուք ունեիք, տեղյակ էիք։ Ես միայն երկու թվով ասեմ, որ 2016 թիվը Չնայած այն հանգամանքին, որ մենք ունեցանք ապրիլյան դեպքեր եւ ապրիլ-մայիս ամիսները գյուղատնտեսության ոլորտը հիմնականում կատվածար վիճակում էր, այսինքն մեր հարևանները մեր հնարավորություն չտվեցին բնականոն ունով կատարել մեր աշխատանքները եւ մեր ազգաբնակությանը խանգարեցին, ցույց տվեցին, որպիսի մեր բնակիչները կարողանան ստեղծել իրենց անապազորյա հացը եւ բարիքը։ Չնայած այս հանգամանքին մենք տարին եզրափակեցինք ռեկորդային ցուցանիշներով, ինչպես գիտեք, պատմության մեջ առաջին անգամ ոչ միայն 100.000 տոննա հատիկի բերքով եզրափակեցինք, մենք տարին եզրափակեցինք 150.000 տոննա հատիկի բերքով։ Նույնիսկ այդ հանգամանքներում, պատերազմական իրավիճակներում Գարնացան մշակաբույսերի առումով նույնպես մենք ունեցանք շատ բարձր ցուցանիշ, նույնպես եզակի ցուցանիշ, մոտ 7.5 հազար հեկտար գարնացան մշակաբույսեր։ Սխախոտի առումով կրկնապատկեցինք ցանքերը, նախորդ տարվա 82 հեկտարի փոխարեն ունեցանք 150 հեկտար ռեալ սխախոտի ցանքեր։ Մենք ացրեցինք նաև այդ ընթացքում իրականացնել բազմաթիվ տեխնոլոգիական ներդրման աշխատանքներ, ինչ որ պլանավորել էինք նախապես, կատարեցինք անաստաբուժության ոլորտում այն բոլոր ծրագրերը, որոնք նախապես նախանշել էինք, խոստացել էինք իրականացնել, ռոկման ավակարգերում որոշակի առաջընթաց, հատկապես կանոնակարգվեց ռոռոկման աշխատանքները, Եվ պետք է ասեմ, որ 2016 թվականին հիմնականում մենք ճանաչանք որևէ բողոքներ ջրօգտագործողների կողմից։ Առաջին անգամ միջև օգոստոս ամսվա կեսերը մենք ունեցանք, նույնիսկ օգոստոս ամսվա միջև վերջերը մենք ունեցանք ջրամբարների ջրի արկայություն։ Դա նույնպես եզակի էր։ Այսինքն այդ ծրագրերը, որոնք նախապես մենք նախանշել էինք 2016 թվականին իրականացվել են։ Հիմա ասենք թե ինչ էինք ուզում անել 2017 թվականին եւ ինչ հասցրեցինք անել։ 2017 թվականի համար մենք կրկնեցինք Աշնանացան Ծորենի եւ Գարու ցանկերը համարը նույն քանակով Եվ 16 թվականին եւ 17 թվականին ունեցանք 58500 հեկտարի չափով ացատիկային մշակաբույսեր։ Դա ծորեն, գարի եւ հաճար։ 58500-ի չափով։ Եվ 16 թվականին եւ 17 թվականին 100 հեկտարի տարբերությամբ։ Այս տարի 100 հեկտար ավել ենք։ Եվ պետք է ուրախությամբ նշեմ, որ մենք միայն հացահատիկային մշակաբույսերի, միայն հատիկի առումով, ինքը ծորեն գարի եւ հաճարի առումով արդեն գերազանցել ենք անցած տարվա ցուցանիշը 150000 2016 թվականին 150000-ը ունեցանք ծորենի, գարու, հաճարի, հնդկա ծորենի եւ եգիպտացորենի ցուցանիշներով։ Այս տարի միայն հացատիկի ծորեն գարի հաճարի առումով արդեն ունենք այդ թիվը եւ դեռևս 15000 տոննայի չափով կանխատեսվում է բերք, որովհետեւ մենք 2700-ից 3000 հեկտար եգիպտացորի ցանքեր ունենք եւ տարին այս տարին ասեմ որ եգիպտացորինի համար նույնպես շատ հաջող տարի էր եւ Պասվում է աննախադեպ բերք, նույնիսկ դաշտերում ռեկորդային բերք կա եւ միջին ցուցանիշներով մոտավորապես 15000 տոննա եգիպտացորենի հատիկի բերք կունենանք։ Սա արդեն ասում է այն մասին, որ 10%-ով մենք երազանցել ենք անցած տարվա ցուցանիշները, չնայած նույն ցանկատարածությունների։ Ասեմ, որ այս տարին նաև անախադեպ էր գարնացան մշակաբույսերի առումով, մենք այս տարի կրկնապատկեցինք անցած տարվա ցուցանիշները եւ ունեցանք 14515 հեկտար գարնացան մշակաբույսեր։ Այսպիսի ցուցանիշ երբեք չի եղել։ Սա իսկապես հաջողություն է եւ պետք է ուրախությամբ նշենք, որ վերջապես մեր ցանկատարությունները, որը որ համարյա 99%-ով զբաղեցված էր կուլտուրաներով, այսինքն ծորենով ու գարիով, որը որ անթույլատրելի էր բոլոր առումներով, եւ տնտեսապես, եւ բազմաթիվ ագրոտեխնիկական բաժներից ելնելով անթույլատրելի էր, մենք վերջապես լուրջ փոփոխություն մտցրեցինք այս ոլորտում եւ Այսօր մենք մեր ցանկատարությունների 20%-ը զբաղեցրած են գարնացան մշակաբույսերով։ Այսօրվա դրությամբ ջրամբարներում մենք ունենք ջրի պաուզներ, որը որ ամեն օր մատակարարում է պահանջվածին համապատասխան, այսինքն դերևս այսօր Խաչեն ջրամբարում ունենք մոտ 10 միլիոն քառատ մետր ջուր։ Եվ ոչ մի օր մեր ջրօգտագործողները, հողօգտագործողները ջրի խնդիր չեն ունեցել։ Իհարկե մենք ճունենք ժամանակակից ջրամատակարարման համակարգեր, մեզ ժառանգություն է ասել խորթային տարիներից մնացած ոչ այդքան բարվոք վիճակում ջրամատակարարման համակարգեր եւ նույնիսկ այս պարագայում կարելի ասել 99%-ով մենք բավարարում ենք մեր ջրօգտագործողների իհարկե գույցունի հերթ, գույցունի պայմանագրեր, համապատասխան կարգ Եվ դրան համապատասխան դրամադրվում է ռոռոկման ջուրը։ Անասնաբուծության ոլորտում մենք շարունակում ենք մեր ծրագրերը, ինչպես նախորդ տարիներին, տոհմային ցուլերի տրամադրում, բազմամյա կերերի, սերմերի տրամադրում, որը որ ապահովում է մեր անասնագլխականակին կերի բազայով, եւ մնացածը արդեն ձեր հարցերով։ Հացատիկի որակը դա իրականում բնությունից չի կախված։ Դա կախված է օգտագործողից, այսինքն այդ հողատիրից։ Ովքեր որ ճիշտ են մշակել, որակը շատ բարձր է։ Ընդում միջև 30 եւ ավել տոսնձանյութ։ Իհարկե կան օգտագործողներ, չնայած այն բանին, որ իրանք մեծ տարածքներով հող են մշակում եւ օգտագործում են մեր հողային ռեսուրսների մեջ եղած հարստությունը, բայց ոչ մի ագրոտեխնիկական ցնուցման աշխատանքներ չեն կատարում։ Իհարկե նրանք ու թույլ են ստացվում։ Եվ մենք պետք է մեր այցակարգում արդեն դրված է նշված է, որ մենք պետք է պարտադրենք նման օգտագործողներին որպեսզի նրանք բարեխիղճ վերաբերմունք ունենան հողի նկատմամբ։ Եվ ասեմ, որ այս տարի իսկապես ծորենի որակը բարձր է եւ պատահական չէ որ արտադրված ծորենը առանց խոշտոտների վաճառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ պետք է ասեմ որ այս տարվա մեր ծորենի որակը շատ ավելի լավն է քան Ռուսաստանում արտադրված ծորենի որտեղ տարին անբարենպաստ էր Ռուսաստանում անձրևները, օտարատ անձրևները շատ էին եւ դա հնարավորություն տվեց մեզ այս արդյուն նաեւ առաջ ընկելու։ Որակը համեմատաբար ավելի բարձր եւ քայլ առ քայլ տարի առ տարի բարելավում է։ Իսկապես մենք ունենք հակարակտային կայաններ, որոնք տեղադրված են միջև 14 թիվը, այսինքն իմ օրոք չի եղել, չի տեղադրված, եղել, բայց դա չի շարունակում, որ ես դրան կողմնակից չեմ։ Պարզապես հնարավորություններ չենք ունեցել տեղադրելու, եթե ես ունենամ հնարավորություններ, ես միանգամից ոչ թե 10-ը, 20-ը, 200-ը տեղադրեմ, ոչ քննիրը գլուցնի, բայց չունեմ դեռ այդ հնարավորությունները։ Հենց մենք բյուջեում կգտնենք ազատ միջոցներ, որոնք հնարավոր կլինի ուղղել այս ծրագրի ավարտմանը, որտեղ սա կիսատ է ես հաստատ կուղեմ այդ ծրագրի իրականացմանը եւ համոզված կլինեմ, որ հնարավորինս մենք մեր օգտագործողներին կպաշտպանենք բնական աղետից։ Ասեմ ինչի համար Դա իսկապես 100%-անոց պաշտպանման միջոց չէ։ Եթե կարկտաբեր ամպերը զոր են, ուժեղ են, իսկապես նա չի կարող 100%-ով պաշտպանել։ Եվ Ինչքան էլ մենք պաշտպանենք մեր զինվորները, մեր պաշտպանական դիրքերը, ինչքան էլ ամուր լինեն, մի տեղից շնամու դիվերսիոն խմբերը սողոսկում են ներս։ Նույնն էլ ամպերը։ Եվ մենք որպեսզի 90%-ով կարողանանք պաշտպանվել կարգից, մենք պետք է ունենանք շատ լավ պաշտպանիչ գոտի եւ շատ ավելի ապով կլինենք, երբ դա լինի երկու չերտով։ Որոշ տեղերում ունենք, պարզապես ժամանակին, որտեղ որ Հարմար է գտել ճանապարհը ես ինչ որ մեկի ցանկությամբ դրվել է, բայց դա այն պաշտպանող շերտը չի, որը որ հնարավորություն գտա կամ հնարավորություն ունի պաշտպանելու այդ վտանգից։ Ասեմ, որ իսկապես այս տարի ունեցանք մոտ 5-6000 հեկտար կարկտարված տարածք, որի մի մասը 50%-ից ավել էր վնասված եւ կառավարությունը նախատեսել է օգնություն, աջակցություն կարգ տարված տարածքների, ուրեմն կարգ տարությունից դժվար օգտագործողներին արդեն երկու համայնքի Քրիստոս եւ Մաշկալաշեն համայնքների դուրժած օգտագործողների մենք անմիջապես մի քանի օրվա ընթացքում կազմակերպեցինք աջակցություն եւ համայնքի յուրաքանչյուր շնչին դրամադրեցինք հավի ճտեր նաեւ կեր ոչ թե փողատուցում պարզապես որ մի բանով մարդիկ զբաղվեին որը իրենց ամենաառաջնային խնդիրները լուծեին բայց դա դեռ չի նշանակում որ դրանով սահմանափակվել են ուրեմն հացահատիկայի մշակաբույսերի մասով ուժատ օգտագործողներին անատույց տրամադրելու ենք բարձրակարգ սերմացում։ Մեր սերմնաբուծական կայանի կողմից աճեցրած, արտադրված սերմացում։ Սա արդեն լուրջ աջակցություն, որպեսզի մարդկանց հնարավորություն տան գոնե հաջորդ տարվա համար նախապատրաստվեն ցանկերին։ Բոլոր կարգ տարված տարածքները հարկերից ազատվել են։ Նաև այն օգտագործողները, որոնք ունեն վարկեր, փոխառություններ եւ այլն, ժամանակավորապես առեցվելու են մինչև այսինքն հնարավորություն կան, մինչև հաջորդ տարի եւ այլն։ Հա, այսինքն մինչև հնարավորություն կունենան այգիների, այսինքն բազմաբայան տնկարկների մասով դժոխք օգտագործողներին նախատեսվում է աջակցություն, մի ուսումնասիրում ենք մեր հնարավորությունների չափով, ինչքան հնարավորություններ թույլ կտան։ Իսկ բանջարեղենի մշակության մասով աջակցություն արդեն որոշ մշակաբույսերի մասով մենք արդեն նախապես այդ ռիսկը վերցրել ենք մեզ վրա, մեծ մասը վերցրել ենք մեզ վրա։ Հողօգտագործողին տրամադրելով պարարտանյութ, սերմացու, արդեն ռիսկը վերցնել ենք մեր վրա։ Այսինքն եթե այդ հողի վրա, հողատարածքի վրա ծախսված է, ասենք, օրինակի համար 100.000, դրա 60.000-ը մենք ենք արդեն ժամանակին տվել։ Եվ այստեղ արդեն հողօգտագործողը մեծ ծախսեր չի արել Նրան մենք հնարավորություն կտանք հաջորդ տարի սերմերի պարտանյութերի տեսքով նորից հնարավորություն կտանք, որպեսզի նա կարողանա իր գործունեությունը շարունակել։ Ծխախոտի բանջարեղենի մի շարքության մասով։ Իհարկե ծխախոտի մասով վնասները քիչ էին, որովհետև վերականգնվեց, բանջարեղենի մասով մենք նույնպես արդեն նախապես պլանավորել էինք աջակցություն 200.000 դրամ 1 հեկտարի հաշվով եւ այդ հնարավորությունը մենք տվեցինք, տրամադրեցինք այդ գումարները, որpիսի վնասները իրենք ավելի թեթև տանեն այնպես չի, որ որևէ դժվար օգտագործող կմնա առանց օգտության կամ առանց աջակցության։